I can't. desde que eu percebi que não ganhava nada tentando comparar-me aos outros. Eu realmente vi que o talento que eu tenho foi dado a poucos e agora só fazendo o que eu sei. Caí 10 vezes, foram 11 que eu levantei. Fazem dois meses desde a última que eu lancei. Para tornar meu número um, muitas vezes contei com ajuda. Mas agora não há quem me iluda. Porque hoje muita gente julga, muita gente suga, muita gente suja. E agora longe deles vejo que eu só acrescentei. Tenho que agir com mais firmeza. Sei que pertenço à realeza. Dinheiro na riqueza. Então eu mantenho minha pureza. Porque isso pra mim é grandeza. Yeah. Gigante. Eu me sinto gigante. Porque a família é o mais importante. É. Sem ela o dinheiro não é relevante. É. Eu me sinto gigante. Eu me sinto gigante. Porque a família é o mais importante. cumprindo a missão de arrancar muitos smiles. Sempre às 23 com chorão, na mesma esquina dos files. A constante evolução faz um gajo repar com mais style e com mesma dedicação, seja num festival ou num baile. Gigante, eu me sinto gigante, porque a família é o mais importante. sinto gigante. Ei, eu é me sinto gigante. Ei, porque a família é o mais importante. Ei, sem ela o dinheiro não é relevante. Ei, eu é me sinto gigante. Thank you. Thank you.